Abre o portão que eu cheguei. Vem comigo assim. Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo. Dessa vez eu só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Você deve se achar muito esperto, toda vez com a mesma conversa. Me ilude, me leva no chão. Quando vou dormir, já estou com você na sua cama. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. Olha pra trás, veja tudo que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ter outra vez. Tô cansado de sair no meio da noite te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada meio da balada largar minha vida pra viver você Só pra viver você Cê sabe que eu sou louco por você Que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando a sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. Olha pra trás, veja tudo de vez. Agora quer brincar comigo e não vai ter outra vez. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada no meio da balada largar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pego esperando a chuva Tava fora de mim todo mundo assim, a mãozinha pra cima assim. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade eu me arrepender Sai de madrugada, no meio da balada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Cê sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando

No meio da balada, largar minha vida pra viver você. Só pra viver você. Cê sabe que eu sou louco por vocês e que me tem na mão. E confesso que às vezes me pego esperando a sua ligação. Tava fora de mim. Esquece que eu falei. Aê! uma salva de palmas para você. Abre o portão que eu cheguei. É.